Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է, իսկ այսօրվա հաղորդման հյուրը իմ գործընկեր Յանշ Չիր ընկերության հիմնադիր Աննա Գրիգորյանն է։ Արդեն երկրորդ անգամ է ինչ գործարար Արցախ հաղորդաշարի շրջանակներում ես պատմում եմ իմ գործարար գործընկերների մասին։ Սա իհարկե բավականին ողևորում է ինձ, ողևորում ու միաժամանակ հիացմունք է առաջացնում, քանի որ վերջիններս կարողանում են սեփական ուժերով այս կամ այն գործունեությունը ծավալել։ Իրանց ճիրի մասին վերջերս բավականին շատ է խոսվել։ Տարբեր լրատվամիջոցներ անդրադարձել են իմ գործընկերուհու գործունեությանը։ Ես փոքրինչ ուշացումով եմ պատմում Իրանց ճիրի մասին։ Չրարտադրության ոլորտը, որպես այդպեսին Արցախում այնքան էլ զարգացած չէ, թեպետ տնային պայմաններում պատրաստում են ճիր, սակայն չրարտադրությամբ զբաղվողների շատ քիչ կարելի է հանդիպել։ Ու հենց այս գաղափարը երկար ժամանակ հանգիստ չէր տալիս Աննային։ Մոտ 3 տարի առաջ նա սկսեց փոքր քանակությամբ ճրամրգեր պատրաստել, որն էլ միանգամից սիրվեց ընտանիքի անդամների կողմից։ Դրանից հետո ապագա ճրագործը սկսեց ընդլայնել ծավալները։ Արդեն պատրաստում էր ավելի մեծ քանակով եւ հոբիի տեսքով մեկնարկած աշխատանքը վերածվեց լուրջ բիզնես գործունեության։ Մասնակցելով հայ բարեգործական ընդհանուր միության կողմից կազմակերպված դրամաշնորային ծրագրին, Աննան ստացավ առաջին գումարը, որով էլ մեծ քանակով մրգեր պատրաստելու համար գնեց Չորանոց։ Ձեզ հյուրընկալել է Հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Անա ջան, ես ռադիոյն կնդիրներին տեղեկացնեմ, որ դու իմ գործընկերուհին ես եւ գուցե թե մեր հանդիպումը ուշացավ, սա էլ ունի իր պատճառները։ Ամեն անգամ մենք խոսում ենք այդ մասին, ձեր մասին բազմաթիվ լրատվամիջոցներով հնչել են ռեպորտաժներ եւ ձեր անունը Արցախի գործարար կյանքում նորություն չէ, որովհետեւ դուք Յանս Չիր անունը բավականին մեծ համ համբավ ունի։ Այդ մասին մենք դեռ կխոսենք եւ սկսենք նրանից, ինչպես եք սկսել ձեր գործունեությունը։ Բարև ձեզ նախ Վարսիկ ջան, շատ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար ու ընտանեկան միջավայրում մի փոքր ավելի ջերմիկ միջավայր է ստացվել։ Աշխատանք սկսել եմ հոբի տեսքով, փոքր չորանոցով սկսել եմ չորացնելը ու չորացրել եմ այն դեպքում եւ արդեն ծառերը մեծացել են եւ որpիսի որ չփչանա իմ բերքը ես սկսել եմ չորացնել Եվ մեր ընտանիքի անդամները չորամրգերը շատ են սիրել, երեխաներս, ամուսինս, եւ կամած կամած տարին բոլորելով ես մի փոքր ավելի շատ էի սարքում, հետո ավելի շատ։ Մոտ արդեն 3 տարի կա, 3 տարին լրացել է արդեն, եւ ես փոքր քայլերով, բայց շատ հաստատուն, նպատակադրված ինչ որ մի կետի եմ գնում, որը որ ես հույս ունեմ, որ հաջողվելու է։ Այդ ընթացքում, երբ ես զբաղվելուց եղեմ, պատահաբար հանդիպել եմ սոցցանցերում գրառում, որտեղ որ հայտ էին ընդունում, հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, եւ դա էլ էր նորություն մեզ համար, ես դրա մասին չեմ լսե, այդ միության մասին չեմ լսե, եւ ուղակի լրացնում եմ լրացնում եմ մտադրված, որ գուցե ինչ որ մի նոր բանա, եթե չշահեմ դրամաշնոր, եթե գումարը չվերցնեմ, իրանք մեզ շատ գիտելիքներ էին տալիս։ Դասընթացների տեսքով, դասընթացները 3 ամիս է տևեմ, եւ բարեբախտաբար ես հայտնվում եմ այդ ցուցակում, դիմումները ինչքան գիտեմ 100-ի մոտ էին, 16 հոգին ընտրվում են, որից մեկը ես եմ լինում եւ դասընթացներ ենք անցկացնում։ Այնուհետ պատերազմից հետո նորից եմ դրամաշնոր գրում նույն ընկերության եւ նրանք զանգահարում ինձ ասում են, որ կարող ես գալ վերցնել քո դրամաշնորը։ Հիմքը, ասենք, դա ինձ օգնել է իրանք ինձ շատ օգնել են, որպեսզի ես չորանոցը գնեմ։ Ես աշխատել եմ, իրանք է տեսել են, որ իմ աշխատանքը կատարվում է եւ ցանկություն են հայտնել օգնել այդ գումարի տեսքով եւ չորանոցը գնել եմ արդեն, որպեսզի մեծ քանակով չորամրգեր պատրաստեմ։ Եվ հենց սա է եղել, որ մեծ քանակով սկսել եմ պատրաստելը եւ ես համարցակվել եմ, որպիսի ել ավելի շատ մարդիկ իմանան իմ մասին, որպիսի կարողանամ արդեն սպառել այդ մարդկանց ցանկությունները։ Եվ սկսեց սկսեցիք արդեն ավելի մեծ քանակով պատրաստել։ Հիմա արդեն խոսենք իրացման մասին։ Նախնական շուկան, որտեղ որ իրացնում էիք եւ հետո ինչպիսի առաջարկներ եղան։ Նախնական շուկան, որտեղ որ իրացնել լուծում եղե, դա իմ ընկերներն են եղել։ Իմ շրջապատը ես շատ լավ ընկերներ ունեմ, ովքեր ինձ այդ հարցում են օգնում ու օգտակար լինում։ Նրանք տեսնելով ու փորձելով յանց ճիրերը, այնուհետև առաջարկում են իրենց ընկերներին եւ այսպես յանշիրը հասնում է դեպի Ռուսաստան, դեպի Նորվեգիա է հասնում յանշիրը եւ հուսամ ել ավելի շատ երկրներ կճանչեն յանշիրին։ Երևան են հասել յանշիրը, Իջևանը վերջերս հասել ընկերների օգնությամբ Եվ քայլ առ քայլ գալով հիմա մեծ առաջարկ ունեմ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նրանք տեսել են Յանշչիրը եւ միասին մոտ 3 ամիս առաջ ենք պայմանավորվել եւ արդեն գործընթացը երևի թե 3-4 օրից արդեն գործի կանցնի ակտիվ եւ շատերը կիմանան դրա մասին։ Յանշչիրը վաճառվելու են արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունում on-line հարթակում եւ այդ մարդիկ ինձ օգնել են որպիսի այնտեղ էլ յանշիրը ճանաչեն եւ այնտեղ էլ սպառվի իմ ապրանքը հուսամ առիթ կլինի ել ավելի մանրամասն պատմելու այդ ընկերության մասին պատերազմից հետո արցախում եւ արցախի գործարար կյանքում շատ բան է փոխվել ի հայտ են գալիս նոր գործարարներ, եղածները ոմանք շարունակում են իրենց գործունեությունը, ինչ է փոխվել ձեր գործունեության մեջ։ Եթե միջև պատերազմը այդքան ակտիվ չեմ եղել եւ փոքր տարբերակով ուղակի կողքից, բայց պատերազմից հետո ես որոշել եմ, որպիսի ել ավելի ջանք ու երան ներդնել այս աշխատանքի մեջ, որպիսի ճիրերը եւ Արցախյան ճիրերը դառնան նաեւ այցեքարտը Արցախում։ Պատերազմից հետո դա իմ մոտ փոխվել, որ իմ մոտ հակառակը գուցե շատերը թվաթափ են եղել, գուցե բնույթով երբ տեսնում եմ ինչ որ խնդիր ու ինչ որ մի փորձություններ, ես <coughs> փորձում եմ այն հաղթահարել։ Մանույնը սա է, պատերազմը իմ համար փորձություն է։ Պատերազմից հետո էլ ես փորձում եմ այդ խնդիրը լուծել իմ մեջ, մարդկանց մեջ, որպիսի աշխատանքով մենք ապացուցենք մեր սերը դեպի Արցախը։ Աննա, մի քիչ խոսենք անվանման մասին։ Յանս Չիր Յանշ ճիրը դա մեր հայկական ազգանունների վերջածանցն են։ Բոլորս քաշ տեղյակ ենք, որ մեծամասնությունը հայկական ազգանունների վերջանում են յանով եւ յան ճիրը հենց այդպես է պայմանավորված է եղել եւ որբիսի յանս որտեղ էլ որ լինի աշխարի որ կետում էլ որ լինի տեսնելով յան ճիրը բոլորն էլ հասկանալու են որ սա պատրաստված է հայի ձեռքերով եւ միտքը դա ինչեւ պատերազմն են եղել եւ միտքը դա է եղել որբիսի աշխարի որ կետում է լինի համտեսողը տուփը բացելուց ինքը տեսնի յանչի եւ գուցե եւ հետաքրքրություն առաջանա։ Որպես գործընկերուհի թեև աշխատանքի բերումով շատ չենք հանդիպում, բայց համենայն դեպս հանդիպած ժամանակ էլ ակնհայտ է, որ դուք բավականին բազմազբաղ ազնվորություն եք եւ անընդհատ շարժման մեջ եք, ես դա տեսնում եմ։ Մեկ աշխատանքում եք, մեկ ընտանիքում եք, մեկ երեխաների հետ դասընթացների եք տարբեր եւ լավ մայր եք եւ լավ կին եք եւ ինչու՞ չէ նաեւ լավ գործարար եք։ <laughs> Այս ամենը ինչպես եք դուք համատեղում։ Ես երեք նստե աշխատանք եմ անում եւ զգացի, որ մենախոսություն է իմոց սկսվել։ Ես ինքս ինձ ասում եմ, գոնե այսօր ասում եմ գրաֆիկս կարելի է մի թեթև թեթև կազմակերպես անա, ես ինքս իմ հետ եմ խոսում։ Մի փոքր հանգիստ լինես այսօրը։ Ասեցի, բարձրաձայն այդքան ասեցի, Սուսարի ու շարունակեցի էլ իմ աշխատանքը։ Ու իմ այդ խելագար գրաֆիկը երևի թե բնավորությունից էլ է կախված։ Ես չեմ կարողանում հանգիստ նստել։ Հանգիստ, ասենք 10 րոպե նստեմ, երևի մենակ ֆիլմ դիտելուց կարող եմ հանգիստ նստել, եւ ֆիլմ դիտելուց է չմիշտ ստացվում։ Ես սիրում եմ զբաղված լինել, երբեմն հոգնում եմ այդ զբաղվածությունից ու գրաֆիկից։ Լինում են օրեր, որ 1 օր, 2 օր ամեն ինչ փակում, անջատում եմ, ուզում եմ հանգստանալ։ Աննային հանդիպեցի Արավոտյան։ Հոգնած, բայց միաժամանակ գործունյա տեսքով նա դիմավորեց ինձ։ Պարզվում է, ամբողջ գիշեր աշխատում էր։ Սեփական բակի տարածքում մի հողամաս կա, որտեղ նա ծառեր է աճեցրել։ Ահա թե ինչու աշնանային խայտաբղետ գույները, որոնք այնտեղից արկայծում էին, միանգամից գրավեցին իմ ուշադրությունը։ Իսկ բակի մույս կողմում էլ մեծ քանակությամբ արքայանարինջներ, որի մի մասը գործունյա Աննան արդեն հասցրել էր մշակել։ Մեծ պատվեր ունի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, պետք է կարողանա հասցնել։ Իդեպ, սպառման շուկաներն օրեցօր ընդլայնվում են, իսկ դա կնշանակի, որ աշխատանքը շատանում է։ Այս հարցում Աննային օգնում են նրա ամուսինն ու երկու դուստրերը։ Մեր առօրյա զրույցներում դու անընդհատ շեշտում ես քո ամուսնու անունը, Իհարկե դա բավականին ողջունելի է եւ գրեթե ամեն գործում նա քեզ հետ է։ Չիրերի պատրաստումը դա թեթև աշխատանք չէ եւ ճիր պատրաստելը դա միայն մաքրել, լվանալ ու կտրատելը չէ։ Դա ծանր աշխատանք է եւ կան շատ դեպքեր, երբ ամուսինս պայմանավորվում է բերքը գնելու դեպքում ինքը գնում գնում է ծանր արկղերը ինքը բերում է եւ դրանում ինձ շատ օգնում է եւ նաեւ տեսնելով իմ գրաֆիկը որ ես զբաղված եմ լինում ու աշխատանքի բերումով հոգնումել եմ ինքը ինձ ձեռք է մեկնում այս արցում եւ մենք միասին կատարում ենք մեր աշխատանքը եւ ասեմ սա ընտանեկան բիզնես է սա ընտանեկան ծրագիր է ինչ անում ենք սա անում ենք մեր ընտանիքի այնուհետեւ երկրի համար եւ միայն ամուսինս չէ որ օգնում է Իմ երեխաներն էլ են նույնպես ձեռք մեկնում Երբ տեսնում են, որ ես արդեն շատ եմ լինում զբաղված, նրանք գալիս են, գուցե շարում են մրգերը, գուցե ինչ որտեղ մաքրում են, բայց մի փոքր աշխատանք դա նույնպես ինձ օգնում է։ Քանի տեսակ ճիր ունեք։ Ըստ սեզոնային ճիրերի տեսականին կարող է փոփոխվել։ Օրինակ այս պահին սեղանին դրված են ծիրանը, սալորը, խնձորը եւ կարալոկը ու դեղցը։ Թութն է եղել, թութը վերջացել է, հոնն է եղել, այս տարի շատերն են նախընտրել հոն գնել եւ բալը։ Այս պահին սեզոնային սանք են, բայց ըստ սեզոնների փոփոխման է ենթարկվում։ Լինում են, որ աշնանսկից օրինակ տանձն է շատ եղել, միջև 5-6 տեսակ յանչիրը ապահովում է մրգերի։ Նշեցիք, որ ամբողջ գիշեր աշխատել եք։ Ինչ եք արել։ Գիշերը արքայանարինջը, կարալոկը տեղական շուկաներից մեկից գնել են եւ գիշերը նրան կարողացել են վերել արդեն մեր տուն եւ ես մակրելուց եմ եղել եւ ամբողջ աշխատանքը նորից կարալոկները կախել եմ, որպիսի չորանան։ Աննա, դուք նաև ցույց տվեցիք ձեր Բաքում այգի, որտեղից որ մրգերը բերում եք եւ պատրաստում եք։ Այդ մասին մի քիչ խոսենք։ Ծառերը, երբ տունը կառուցել ենք, գրեթե միաժամանակ ծառերն ենք տնկել եւ փոքր են եղել ծառերը։ Ժամանակի ընթացքում նրանք մեծացան եւ հենց ծառերի հետ մեծանալով իմ գաղափարն է գնալով մեծացե, մեծացե։ Հիմա իմ գաղափարը ել ավել են մեծացե ծառերից, այսպես ասեմ, չեմ բավարարում արդեն եւ ես ստիպված եմ լինում նաեւ տեղական շուկաներից, տեղական այգեգործներից գնել։ Իմ ծառերից էլ եմ օգտվում։ Այս պահին սեզոնային բերքը կարալոկն է եղել եւ ես իմ ծառերը սպառելուց հետո որոշել եմ նորից գնել։ Այս պահին իմ ձեռքին են Յանշիրի տուփերը եւ ասեմ, որ իրենց դիզայնով բավականին տարբերվում են։ Երբ արդեն որոշել են, որ տուփեր պետք է լինեն եւ տուփերը ասեմ ինչի համար, որպիսի բրենդը ճանաչելի լինի։ Ես կարող եմ պատրաստել ճիրեր եւ այն վաճառել, բայց դրա մասին ոչ մեկ չեն իմանա։ Ոչ թե որ ես եմ անում, որպեսի ինձ իմանան, ինչ ճանաչեմ, ոչ, որպեսի հենց Արցախյան ճիրերը ճանաչեմ բրենդով։ Եվ որոշում կայացրեցի, որպեսի այն տուփերում լինի լինի եւ տուփերում արդեն ճանաչեն իրանց ճիրերը։ Ինչն է եղել հենց սկզբնականը, որpիսի բնության վնաս չտա։ Ես այս տուփերը ընտրել եմ մոտ 2 տարի առաջ արդեն, եւ որպիսի բնության վնաս չտա մտածել ինչ կարելի անել չեմ ուզեցե ցելոֆանը ինչ որ բաներ իմ աչքիս է ընկել արդեն այս craft տուփերը զիփականով այժմ արդեն ունեմ տուփեր նաեւ craft տեսակի եւ տուփը զիփականով է արչեվում լոգոն եւ արդեն մոտ մի քանի ամիս առաջ որոշեցի որպիսի լինի կնիքը made in Արցախ գուցե եւ դժվար է լինում ինձ վաճառել դրսում made in Արցախ կնիք ելքով, բայց հուսամ այդ հարցն էլ ժամանակի ընթացքում կլուծվի։ Մենք այս պահին համտեսում ենք ձեր ճիրը եւ ասեմ, որ բավականին յուրահատուկ է։ Խոսենք նաեւ եկամտի մասին։ Եթե ինչ որ մի աշխատանք անում եմ, ես նպատակ եմ դնում որպիսի հասնեմ դրան։ Հիմա ես նպատակ եմ դրել, որպիսի ես հակեմ իմ ծախսերը եւ եկամուտ նաեւ ստանամ դրանից։ Եվ հուսամ դեռ սեզոնը նոր է սկսվում ճիրերի եւ ես իմ թորանոցի ծախսն եմ փակելու եւ իմ հումքի արդեն ծախսը եւ ցանկացած բիզնես գաղափար իրենց հաջորդում է որպիսի անդադ իրան ծախսեր լինեն եւ անդադ ներդրումներ կատարես այդ աշխատանքում։ Ես դեռ կատար կատարում եմ այդ ներդրումները եւ ուսամ ժամանակի ընթացքում նաեւ կստանամ իմ եկամուտը եւ ես դրա համար ամեն ինչ անում եմ որպիսի այս ծրագիրը իմ բիզնեսը լինի իմ ընտանիքի եկամտի աղբյուրը նաեւ եւ ինչու ոչ գուցե հենց միակը, որը որ կսպարի իմ ընտանիքի ծախսերը եւ իմ հոգսերը։ Մեր հանդիպման սկզբում դուք նշեցիք, որ դժվար ճանապարհով, բայց հաստատուն քայլերով առաջ եք գնում եւ ձեր նպատակն է հասնել մի կետի, որն է այդ կետը։ Առաջնային կետը դա ոչ գումարն է ինձ համար, այս պահի դրությամբ Արցախյան ճիրերը դարձնել այցեքարտ որպիսի Արցախի ժնգայով հացը եպ ասում են, թի արաղը, չէ՞։ Եվ էլ ինչն են ասում Արցախյան, որ դա Արցախյանն է։ Գուրգուտ։ Հիմա Արցախյան ճրեր ես չեմ լսել։ Եվ բոլորս չենք լսել Արցախյան ճրեր։ Այ իմ կետը դա է, որpիսի շատ-շատերը աշխարհով մեկ ասեն, այ Արցախյան ճրերի, ինչ Արցախյան արքայան արինջը, Արցախյան հունի ճիրը, այ դա եմ կետը։ Եվ ես ավելի քան համոզված եմ, որ դրա համար շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որովհետև տեսնելով ձեր ակտիվ գործունեությունը եւ տեսնելով ձեր ջանասիրաբար մոտեցումը, այդ ամենը վկայում է այդ մասին, որ շուտով Արցախյան ճիրը կլինի մեծ շուկաներում։ Ես էլ եմ համոզված դրանում եւ ես միակը չեմ լինի, ընկերներ ունեմ եւ մարդիկ կան, որ տեսնելով իմ աշխատանքը, նրանք նույնպես ողջավորվել են եւ նրանք նույնպես պատրաստվում են ճիրեր պատրաստել։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Եթե լինենք բոլորս միասին եւ աշխատանք անենք, գուցե ինչ որ մի բանի կհասնենք։ Աննայի հետ զրուցեցինք թեյի սեղանի շուրջ։ Սեղանի վրա բազում քաղցրավենիքներից նա խնդրում էի միայն ճիրը, քանի որ չէի կարողանում կտրվել այդքան քաղցրահամ ու քաղցրաբույր ճրերի տեսականուց, որը պատրաստել է իմ գործընկերուհին։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։